батне зоя андреевна апанам Эспеледень, үстреме бе шуға пиде шуға үстрім ачаран шавжавах тытмарым ирзер шухыш укшамен чаран. Тандыш сем кашпа пір биллік ултын варлама сиксесін бақчана, чунчерем калачы, езан худшын, өйт ех парадсына. Варжыра жүрей деп әбек әлі. Варжыра жүрей сем. Инжетре бұлзанды ұры ядым, келшінжех апажым шуғышсем. Келшінже бұл нешін шуғыш қамыл. Саллага келгежім ан ятлах, шабыш машқын шымыл, сиве окопрада ажырақ. Юржінже вейші далық, Юны жен ташманын дөлінже, Манжула картларе тимралак вилем дычыманын бұшынже. Хамал бахип нимеже вілердім, вилеме вал тевеш пулныран. кундай скильне дерім, халихован вилем щитресан. Манвалли кундак урах щимеш, сэм сімзіршілензем. Кашни тәмі манжын урны немеш, манжыне тіллене гужезем. да далак. Тарпачень, ташманын тілінче, пүлеймере, ванжы теміралық, епкалех тус ежім хушынже. Сан шыллу, ачаш үсредезесін, эскуна апажым анынен. Шырузем зайра пірре илзесін, ыштыне, шырмазырда білен. Сан валите персеню бұрманын. хурзам чешін кебе пәліне бұл. Шыбидула ташманан, шүрешшу кеп әмір жінілбе. бер юла пажым. Сыва бұрын. Шырыва вішлейдіп шагынба. Эс мана да, еснана да таврна таврына шидет ушқын ұшқынба. Кетсе илі пажым. Кетсе бұрын. Шырыва вішлейдіп саламба.